els teulats vells que giren dins l'ombra de Nadal. Senten damunt les teules l'alè dels fums mig blaus. D'una blebu de cendra en l'aire enfosqueït, mentre la plaça vella es decanta l'oblit. Els carrers que mesuren el temps, llibre tancat, qui sap si en la memòria en el volen renovar? D'on ve aquesta alegria que afina l'esperit? A casa el foc obria les portes de la nit. Una taula parada, el front llis dels infants, a la mà de la dona, la claror de Nadal.